Verdaj Larmoi de universo decoras plurajn virinoin. Moldavito, specifa verda ŝtono, aperas en juveloj jam en baroko. En la ston epoca tempo ĝi estis uzata kiel amuleto, kiu alportas feliĉon kaj fecundecon. Pri moldavitoj oni parolas kiel pri el ĉielo. Homoj quiui al tio dedicis tutan scienzan carrieron, malcovris, che antau milionoi da iaroi falis granda meteorito en la zonon de Stuttgarto. La creita cratero nomigas RIS. Meteoro falis sub la angulo tiel, che gi forfrapis estintain precipitajoin, cae ili traflugis pli altan parton de atmosfero dum meteorit frapo cae tra fluo tra atmosfero, ili ecfandigis, cae ceni elfalis iam tiui moldavitoi. Tiun ci teorion contrauas calcai detaloi. Tiu forfalo devus esti ocasinta antau dec quar puncto sep milionoi da iaroi. Moldavitoi defales en Sudan Bohemion, iom en Heb iom en sudan Moravion. Sed kial ili ne elfalis meze de Moravio cae Montareto? Tiu teorio ne capablas clarigi tion. Existas quelcae scoloi des sciencistoi, sed tiu ci teorio pri cratero RIS estas neconcureble la plei disvastigita, cae ci havas plei multe da defendantoi citis cefa faculo de valor stonoi, Radek Hanuš. Pecetoi de vitromasso malmoligis jam dum la flugo en diversain formoin, globetoin, gutoin, ancau plurain neregulain sprucajoin. La plei conata, cae la plei riccia cusceio de Moldavitoi situas en relative malgranda zono inter Pisek cae Novehradi. La Moldavitoi tie possedas tutan gamon da verdai ges brunai nuanzoi. Moldavito origine nomigis Vultavito. Prelegon pri interesai malcovroi proxime de tine nad Vltavou presentis en la jaro 1787 professoro de Carola Universitato Josef Mayer. Origine li opiniis che temas pri crisolito de vulcana origino. Poste oni malcovris che temas pri specifa substanzo. Lau la germana nomo de tinen advertavou, oni comencis nomi stonoin vultavitoi. La nomo Moldavito aperis pli poste, en la tempo de jubilea landa expozicio en la jaro 1891. Serci moldavito in propra vole ne estas legale, cae la polizo controlas tion. Ciam eli estis avertitai, che ie ain oni fossas nelegale, tiel ili veturas tien, cae ili gardas tion. Opportune estas por mi, ciel por scienza homo, complica cio ancorau estas en ordo au ne. Moldavitoin oni nun exploatas en kelkai lokoi. Oni exploatas Moldavitoin kai sablon, kutime oni vendadas ilin en mercato. Gis tiam, lau legio, cio estas en ordo. Sed, se museo volas havi bonan kolekton, devus esti presentitai ciui spezoi de Moldavitoi. Dot, ili devas kun labori, cun contraulegiai serciantoi de Moldavitoi. Tiui prognosas, kie trovigas Moldavitoi, cae ofte vendas, au donatsas specimenoin al museoi. Dank al tio, plericigas collectofondagioi, cae ni, kiel visitantoi, povas admiri ancau rarain specimenoin sur la tero falis dudek milionoi da moldavitoi. La plei granda el fossita moldavito en la territorio de Ceja Respubblico estis trovita ce Slavice, cai pesas ducent sesdec quin como quin gramoin. Averagia maso peso de moldavito trovita en Cehio estas nur ses como sep gramoi la plei grandan collecton de historiae juveloi cun cehai moldavitoi, oni havas en nazia museo kai en la art industria museo en Prago. Ancau aliai museoi havas interesain exempleroin de Moldavitoi. En Český Krumlov estas exterordinare bona museo, kai mi povas rekomendi la privatan museon de Moldavitoi Ancau en tine nedveltavo estas nove malfermita museo, museo de Trebic havas belan collecton. Oni taxas, che la tuta nombro de falitai moldavitoi estas dec milionui da pezoi, cae ilia maso totala peso proximijas al ducent sepdec quin tunoi. Granda quanto da moldavitoi estis flosigita en riveroin, cie gi cusas ciel sedimentoi. Nun tempe ili trovigas precipe en campoi, sub ciui estas sabla tavolo da originai sedimentoi. Dum plugado, oni elfosas ilin, bedaurinde iam defectitai.